Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Պաշտպանության նախարարությունում երկաստիճան հրամանատար աշտաբային զորավարժություն է անցկացվել։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն այցելել է Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանակոտի։ Գագիկ Մարտիրոսյանը նշանակվել է Շահումյանի շրջվարչակազմի ղեկավար։ Նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ազատ Արցախ հանրապետական թերթի հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ։ Արցախի երկու падգամավորներ վայր են դրել մանդատները։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հաստատել է կառավարության որոշում, համաձայն որի Հարութ Մնացականյանն ազատվել է Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Նախագահ Սահակյանը հաստատել է կառավարության մեկ այլ որոշում, համաձայն որի Գագիկ Մարտիրոսյանը նշանակվել է Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնում։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն այցելել է Խարվաճար քաղաք եւ շրջվարչակազմի աշխատակիցներին ներկայացրել Գագիկ Մարտիրոսյանին, նրան մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Հարութ Մնացականյանին նրա գործունեության համար։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք շնորհավորական ուղերձ է եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո Արմեն Վարդանի Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան 65-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Դուք ունեք կյանքի եւ աշխատանքի հարուստ փորձ, զբաղեցնելով տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, միշտ աչքի եք ընկել բարձր արհեստավարժությամբ եւ մարդկային ворակներով, պաշտպանելով հարազատ երկրի եւ պետության շահերը։ Այսօր էլ որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ դուք շարունակում եք նույն երանդով եւ նվիրվածությամբ աշխատել իբարս հայոց պետականության եւ մեր ժողովրդի։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն ու ամենայն բարիք ձեզ եւ ձեր բոլոր հարազատներին ու մեր սավորներին, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Երեք հունիսի 22-ին լրացավ Ազատ Արցախ հանրապետական թերթի հիմնադրման 95 ամյակը։ 1923 թվականի հունիսի այդ օրը լույս տեսած տպագիր պարբերականը կոչվում էր Ղարաբաղի գեղճուկ։ Թերթայետագայում վերանվանվել է Խորհրդային Ղարաբաղ։ Երկար ժամանակ լույս է տեսել որպես սովետական Ղարաբաղ, իսկ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո փոխելով եւս մի քանի անուն 1998 թվականից սկսեց կոչվել Ազատ Արցախ։ Անշուշտ հպանցիկ հետադարձ հայացքն իսկ բավական է պատկերացում կազմելու, թե մեր լրատվական դաշտի նահապետը կայացման ու մակարման ինչ դժվարին ուղի է անցել անկախ ժամանակների փոփոխություններից, մանավանդ նախորդ հասարակարգի պարտադրած ապազգային գաղափարախոսության կարծրատիպերից, հնարավորինս պահպանելով իր հայեցի դիմագիծը, մշտապես մնալով ընթերցող հանրության սիրելի ու սպասվող տպագիր բարբերականը։ Երկրամասի մյուս ազդեցիկ լրատվամիջոցների, մարզային ռադիոյի, ապա եւ նորաստեղծ մարզային հերոստատեսության հետ միասին նախիզախորեն դարձավ Արցախահայության ազատության մունետիկն ու ջահակիրը։ Կենաց ու մահու պայքարի լաջ ժողովրդի հետ հավասարապես կիսելով նրա բազում տարապանքներն ու զրկանքները, բոլոր մեծ ու փոքր հաղթանակները։ Ազատ Արցախն այս պատկառելի տարիքում եւս անփոփոխ անսպար երիտասարդական ավյունով ու երանդով մասնակցում է երկրի ազատ ու ինքնիշխան պետականության կառուցմանը, հարգանքի ու գնահատանքի արժանի սեփական ավանդը ներդնում նրա կայացման ու ամրապնման ազգաշահ գործում։ Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվական ծրագրի խմբագրակազմը սիրով միանում է բոլոր այն շնորհավորանքներին ու բարեմաղթանքներին, որոնք այսօրերին հղվում են ազատ Արցախ թերթի խմբագրությանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել ազատ Արցախ հանրապետական թերթի հիմնադրման 95-ամյակի կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Ազատ Արցախ թերթի հարգելի աշխատակիցներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հիշարժան Հոբելյանի թերթի հիմնադրման 95-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ազատ Արցախ թերթն Արցախի պատմության մեջ ամենաերկարամյա եւ հարուստ կենսագրություն ունեցող բարբերականն է։ Թերթը գործել է տարբեր ժամանակահատվածներում, առերեսվել է զանազան մարտահրավերների, բայց միշտ ունեցել է նվիրալների մի մեծ համաստեղություն, ովքեր անմնացորդ ծառայել են հարազատ ժողովրդին, պաշտպանել նրա շահերը, գրթել եւ դաստիարակել սերունդներին։ Անգնահատելի է ազատ Արցախի ներդրումը մեր ազգային ազատագրական պայքարում, որտեղ նա հանդիսացել է ժողովրդի ձայնը ներկայացնող առանցքային հարթակներից մեկը։ Այսօր էլ թերթն ուրույն տեղ է զբաղեցնում Արցախի լրատվական դաշտում, ունի հայրենասեր եւ արհեստավարժ կազմ, արժանիորեն լուսաբանում է մեր երկրի կյանքին վերաբերող տարբեր թեմաներ, հանդիսանալով հավաստի տեղեկատվական աղբյուրներից մեկը շարունակելով ներկայացնել ու պաշտպանել Արցախի հանրապետության եւ նրա ժողովրդի շահերը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն ու ամենայն բարիք, ասված է նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հունիսի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 գրակոց, արևելյան եւ հյուսիսային հատվածներում կիրառելով նաեւ ձերքի հակատանկային նռնականետներ։ Բացի վերոնշյալ խախտումներից, Պաշտպանության բանակի արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղությամբ հունիսի 17-ին ժամը 21:45-ի սահմաններում հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները ժամանակին հավաստան նշել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ վերջիններիս հետ շպրտել ելման դիրքեր։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, շաբաթվա ընթացքում առաջնային գծի տարբեր հատվածներում նկատվել են նաև ադրբեջանական սպառազինության եւ զինտեխնիկայի տեղաշարժեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախարարցագործողությունները ճնշելու համար ձեռնարկում են անհրաժեշտ գործողություններ եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Հյուսիսային ուղությամբ գործող միավորումներից մեկի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն հունիսի 18-ից 22-ը անցկացվել է երկաստիճան հրամանատարաշտաբային զորավարժություն, որտեղ շոշափված տեսական խնդիրները, մտահղացումներն ու հրամանատարների որոշումները արտացոլվել են զորամասերից մեկի հետ անցկացված մարտական հրաձգությամբ գումարտակային մարտավարական զորավարժության ընթացքում։ Զորախաղերին հետևել եւ մասնակիցներին համապատասխան ուսումնամեթոդական ցուցումները տվել Պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Նացականյանը, ով բացի ղեկավարման կետերում հրամկազմի գործողությունները վերահսկելուց, եղել է նաև քրակային դիրքերում եւ տեղում ստուգել պայմանական մարտադաշտում ըստ մարտակարգերի տեղակայված ստորաբաժանումների համապատասխանությունը ներկայացվող պահանջներին։ Տիգրանակերտ զորավարժարանում գործողությունները մեկնարկել են հակառակորդի հանկարծակի հարձակման պայմաններում։ Յուրային ուժերին հաջողվել է կասեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը, վարել պաշտպանողական մարտ, այնուհետև անցնել հակագրուհի եւ զբաղեցնելով առավել նպաստավոր բնագծեր վերականգնել կորցրած դրությունը։ Զորախաղերի ժամանակ ստեղծված պայմանական իրադրությունը ոչ միայն առավելագույնս մոտեցված էր մարտական պայմաններին, այլև համապատասխանում էր մասնակից զորամասերի եւ ստորաբաժանումների իրական խնդիրներին։ Երկաստիճան հրամանատարաշտաբային, իսկապա նաև մարտական հրաձգությամբ ուղեկցվող գումարտակային մարտավարական զորավարժությունը լիովին իրացրել է նախանշված ուսումնական նպատակները։ Զորավարժության ավարտին իմի են բերվել արդյունքները, վերլուծվել եւ ընդհանրացվել իրականացված բոլոր միջոցառումները եւ ըստ այդմ մասնակից հրամանատարներին, շտաբներին ու զորային մյուս կառույցներին առաջադրվել խնդիրներ հետագա աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորներ Արմոց Ատերյանը եւ Լեռնիկ Հովանիսյանը հրաշարականի դիմումներ են ներկայացրել։ Այս մասին հայտարարությամբ հանդես եկել Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ Արցախի Հանրապետության օրենքի 138-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն հայտարարում եմ, որ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորներ Արմոց Ատրյանը եւ Լեռնիկ Հովանիսյանը հունիսի 22-ին ներկայացրել են հրաժարականի դիմումներ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 138-րդ հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն, եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում падգամավորը գրավոր դիմումով հետ է վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Եթե հետ չի վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրում ու հրապարակում է ազգային ժողովի նախագահը եւ ուղարկում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված, ասված է Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հայտարարության մեջ։ Հունիսի 22-ին Հանրապետության ոստիկանության պետ, ոստիկանության գնդապետ Իգոր Գրիգորյանն այցելել է ոստիկանության հադրութի շրջանային բաժին եւ հանդիպում ունեցել շրջբաժնի ծառայողների հետ։ Ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Բաղարյանը հրապարակել է ոստիկանության պետի հրամանները, որոնց համաձայն ոստիկանության փոխգնդապետ Արծվիկ Հայրապետյանը անձնական նախաձեռնությամբ երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ ազատվել է Արցախի հանրապետության ոստիկանությունում ծառայությունից, իսկ ոստիկանության մայոր Արտյոմ Ավանեսյանը ազատվել է ոստիկանության տնտեսական եւ պաշտոնեական հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի, հատկապես կարևոր գործերով ավակ օպերլեազորի պաշտոնից եւ նշանակվել ոստիկանության հադրութի շրջանային բաժնի պետի պաշտոնին։ Ոստիկանության պետը շնորհակալություն է հայտնել Արծվիկ Հայրապետյանին, ոստիկանության համակարգում երկարամյա ծառայության եւ շրջանի բնակիչների անկեղծ հարգանքին արժանանալու համար եւ ապարգևատրել նրան հուշանվերով։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ Սույն թվականի հունիսի 13-ից մինչև հունիսի 21-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնակամնացվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 5 քաղաքացի ստացել է մարմնակամնացվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնականացված քացնելու 3, իշխանության ներկայացուցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու 2, գողության, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, փաստաթղթեր կեղծելու եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 148 ահազանգ, որոնցից 134-ը բուժհաստատությունների ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 8-ը միանյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանձակավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 336 վարորդներ, որոնցից 267-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 11-ը անստաբ վիճակում, 8-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքում 3 տեղի է ունեցել Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության, զբոսաշրջության վարչության, Արցախ Get Travel կայքի երրորդ վերագործարկված տարբերակի շնորհանդեսը Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Զբոսաշրջության վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանը ներկայացրել է կայքի բաժինները, անդրադարձել առաջիկա գործունեությանը, տեղեկացնելով, որ աշխատանքների իրականացման հարցում ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել եվրոպացի ներդրողների կողմից։ Կայքի գլխավոր էջում ներկայացվում են 5 առանձին բաժիններ։ Արտակ Գրիգորյանի խոսքով զբոսաշրջային կայքի էջի թարմացված տարբերակ ունենալու պահանջը բխում էր ոչ միայն ժամանակակից պահանջներին այն համապատասխանեցնելու խնդրից, այլև զբոսաշրջային ներուժի լայն հնարավորությունները լիարժեք ներկայացնելու եւ առնվազն 3 տարի առաջ նայելու անհրաժեշտությունից արդիական դիզայնա, որը մեր մասնագետների կարծիքով առնվազն 3-ից 5 տարի արդիական է մնալու, այսինքն մենք մտածել ենք ոչ թե ունենալ նոր կայք, այլ ունենալ նոր կայք պոտենցիալով, այսինքն գոնե մի 3-5 տարի կտրվածքով Կայքի վերագործարկված տարբերակում ընդգրկված է Արցախի զբոսաշրջային բնակավարի վերաբերյալ վերջին նորությունների բաժինը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել այն հիմնական զբոսաշրջային ոլորտներին, որոնք առաջարկում է Արցախը։ Առաջնահերթությունը տրվել է արկածային туриզմին, քայլարշավներին, ձկնորսությանը, լեռնային հեծանվորդությանը։ Բացի այդ, տարբեր որոնողական համակարգերում կայքի ներկայացվածության ապահովում առաջին էջերում, դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև ինչպես արդեն նշել եմ, Արցախի մասին տեղեկատվությունը հիմնականում բացասական հունով է գնում, այսինքն կոնֆլիկտ, պատերազմ, կայքը բացի նրանից, որ լենով դիզայնով հրապուրիչ է եւ շատ visitor friendly կայք է, ինքը նաեւ գործիք է լինելու տեղեկատվության փոխանցման համապատասխան։ Այդ առումով մենք ունենանք on-line հարթակ, որը զբոսաշրջիկների կտա հնարավորություն ծանոթանալու Արցախի հետ, առաջին հերթին իմանալու Արցախի մասին, որ նման զբոսաշրջային ուղություն կա եւ արդեն ծանոթանալու Արցախի հետ։ Արցախ Travel-ը առաջիկայում զբոսաշրջիկներին կներկայանա 8 լեզվով։ Առաջին փուլում լինելու են հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն տարբերակները։ Կայքը ավարտուն տեսքի բերելուց հետո այն ունենալու է 8 լեզու։ Մենք ընտրել ենք այն հիմնական լեզուներն, որոնք իհարկե տարածված են աշխարհում, նաև այն լեզուները, որոնք մեզ համար թիրախային շուկա են համարվում, օրինակ Ֆրանսիա, ֆրանսերեն ունենալու ենք, օրինակ Իրանը պարսկերեն ունենալու ենք, օրինակ արաբական երկրները արաբերեն ունենալու են, նաև ունենալու են գերմաներեն տարբերակ, ավելի թիրախային աշխատելու նաև գերմանական շուկայում, ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն նաև հին կայքայտ հնարավորություններ ունեն։ Արցախի զբոսաշրջային ներուժն ու հնարավորությունները ներկայացնող Արցախ Travel-ը ներկայումս ունի Արցանց աջակցության հնարավորություն։ Օրվա տարբեր ժամերին օկտատերերին աջակցություն են ցուցաբերելու կայքի աշխատակիցները եւ զբոսաշրջիկին աջակցող ռոբոտը։ Շնորհանդեսին ներկային Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը, մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանը, ոլորտի ներկայացուցիչներ հյուրեր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մտյանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 19, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։